Маліт подивився на годинник і піднявся. Як мені здається, у нас відбулася дуже цікава розмова, закінчив він. Хочу помітити, містер Дікінсон, що деякі аспекти цієї справи ставлять мене у безвихідь і навіть спантеличують, між нами кажучи. Природно, я не даватиму вам ніяких гарантій, але обіцяю зробити все, що в моїх силах. Як мені представляється, багато що залежить від того, що нам вдасться накопати на Парсонса і того джентльмена, який називає себе Венінгом. Думаю також, що вам було б корисно скористатися послугами приватного детектива. Я не дуже поважаю цю публіку, але знаю одного непоганого хлопця, на якого можна покластися, якщо, звичайно, він не в запої. Ви не Елдерсона маєте на увазі? Так, його. Тільки ні в якому разі не говоріть, що це я направив вас до нього. Вже встиг познайомитися з ним. Якщо чесно, усю інформацію по постояльцях зібрав саме він, і ми, проводячи дослідження, ґрунтувалися на його відомостях. Невже? Значить, ви відправили його до готелю, щоб він там все довідався і написав вам звіт? Цілком вірно. Сподіваюся, ви дозволите мені поглянути на нього. Раптом щось в його записах наведе мене на ділову думку. Стефан приніс звіт Елдорсона і Малі деякий час його переглядав. Слід сказати, куди уважніше, ніж це робив Дедман, але все одно недовго. Коли інспектор, прочитавши звіт, повернув його Стефану, його обличчя несподівано спотворилося від болю. Ви випадково не захворіли? запитав Стефан. Нічого особливого, пробурмотів інспектор. Боюся, невеликий напад нетравлення. Чи то уява розігралася, чи то і справді почервонів, подумав при цьому інспектор. Напевно, з'їв щонебудь несвіже, додав він. Щось ви неважливо виглядаєте, помітив Стефан. Може, вам звернутися до доктора? Можливо, відповів Маліт. Турбуватися нема про що. Річ у тому, що я не звик до такого роду неприємних відчуттів. До речі, чи немає у вас на прикметі гарного лікаря по цій частині? Наш сімейний лікар живе у кінці цієї вулиці. Він хороший фахівець, повірте. Стефан записав на клаптику паперу його ім'я і адресу. Дякую вам. Обов'язково загляну до нього по дорозі додому. До побачення. Коли вони потиснули один одному руки, інспектор вимовив Трохи не забув. Містера Джонсона теж запросять на інтерв'ю як свідка, тому б я хотів отримати у вас і його адресу. Стефан записав і адресу Мартіна. Без сумніву, ви скоро побачите містера Джонсона знову, додав Маліт повідомити його, якого роду випробування може його чекати. Зрозуміло, повідомлю. Він повинен приїхати до нас сьогодні на чай. Тоді все гаразд. До побачення ще раз, містер Дікінсон. З цими словами інспектор Маліт покинув будинок Дікінсонів і швидко попрямував вниз по вулиці у бік будинку лікаря. Незабаром після п'яти вечора маленький автомобіль Мартіна підкотив до будинку. До цього часу Стефан і місіс Дікінсон сиділи у вітальні і закінчували пити чай. На жаль, Анна не зможе відправитися на автомобільну прогулянку, повідомила Елінор. У неї абсолютно здали нерви, і я попросила її лягти до ліжка. Боюся, в цьому частково винен і я, так що прошу мене вибачити, відповів Мартін. Передайте їй, будь ласка, що я заїжджав. У тому разі, звичайно, якщо вона запитає про це. Велике спасибі, але на чая не залишуся. Ну, а тепер, якщо не заперечуєте, я поїду. Стефан вийшов разом з Мартіном в хол і повідомив про майбутній виклик в Мітчестер. Погана справа, прокоментував Мартін. Потім, з хвилину помовчавши, додав Схоже, Ені занадто важко сприйняла наші уранішні розмови. Дійсно, погодився Стефан. А не знаєш, до речі, що саме їй не сподобалося? Не знаю, а ти. Мені чомусь здавалося, що ти знаєш її краще мене. Вона взагалі дуже чутлива дівчина, невизначено промовив Мартін. Значить, тобі не спадає на думку нічого конкретного, що могло б так сильно її розладнати. Та ніби ні. Але якби то не було, хотів ще раз сказати тобі, що буде краще всього, як ти кинеш цю справу. Не можу, вимовив Стефан з почуттям приреченості. І що цікаво, тепер вже не кину, навіть якщо б зміг. Що ти хочеш цим сказати? Те, що у мене тепер з'явилася можливість поглянути на речі під абсолютно іншим кутом, це і є головною причиною моєї упевненості в успішному результаті справи. У такому разі мені залишається тільки побажати тобі удачі, помітив Мартін, відкриваючи вхідні двері. І все таки мені б хотілося, щоб ти допоміг мені, Мартін, сказав Стефан, виходячи у світ за ним на вулицю. Я, але я тепер на стороні Анни, і ти відмінно про це знаєш. Знаю, але тобі не спадає на думку, що швидке завершення справи краще всього заспокоїть її. Причому таке завершення, як нам хотілося на самому початку. Хм, вважаю, частково так. У будь-якому випадку я не зможу виконати необхідну роботу без твоєї допомоги а без твоєї машини мені вже точно не обійтися. Можеш просто возити мене по адресах, якщо вже на те пішло. Заїжджай за мною завтра вранці, гаразд. Після цього я турбувати тебе не буду, обіцяю. Гаразд, домовилися. Заїду за тобою завтра в районі десяти. Йде? Йде, десять годин ранку мене цілком влаштовують. Адже до завтра. До завтра. Стефан обернувся, щоб йти у будинок, а Мартін вже всівся на водійське сидіння свого автомобільчика. На тротуарі навпроти стояла неохайно одягнена людина. А Мартін не занадто уважно поглянув на нього, відмітивши, що раніше ніколи його тут не бачив. Схожий на бродягу чоловік тримав в руці зв'язку шнурків для черевик і декілька комірців, що пристібуються до сорочок. Так що можна було подумати, що той торгує цим малоприбутковим товаром. Втім, під полою піджака у незнайомця ховався предмет зовсім іншого роду, явно не призначений для продажу. Тому немає нічого дивовижного в тому, що Мартін його не помітив. Анфас і профіль пробурмотів чоловік в лахміті собі підніс, коли залишився на вулиці наодинці. По-моєму, непогано вийшло. З цими словами він повернувся до мотоцикла, який залишив біля поліцейського відділка, і задоволенням подумавши про те, що за допомогою одного єдиного руху пальця зробив щось непіддатливе зміні або виправленню. Це було все одно, що натиснути на важіль, що розсовує підлогу під шибеницею. Слід сказати, що для поліцейського. Ця людина мала занадто небезпечну уяву.